Ici, au Pays Basque, en fait, euh, François Fillon fait à peu près le même score. Hemen Euskal Herrian, François Fillonek Francia, mailan bezalako et Maïtza du. Aldiz Alain Jupek boz gehiago Sarkozy, ditu, Sarkoziren Autagaitzaren, apaltzaren ondorioa da. Euskal Herrian ala ere euneko behogoiak depasatzen ditu. Alors, ce qu'il réalise au niveau national. Écoutez, ça a été une euh, surprise euh, toute. Sorpresa bat izan da, hauteskundean gaualdi osoan, ez bakarrik Euskal Herrian, baina Francia, osoan, espero ginuen, astean zehar lortu zuen dinamika gauzatuko zela igandean, emaitzek gure itxaropenak gainditu dituzte eta igandeuntan konfirmatuko dela, espero dugu. Nos esperanz, nos esperon bien lo konfirme dimanche prochain. Euh, donc, nous verrons bien, nous esperon en tout cas... Uh, Ikusiko dugu, espero dugu hauteskundea duina egonen dela bukaera arte, aste bat galditzen da debate batekin ostegunean, eta elkar apresatzen duten bi gizonen artean, estatuko gizonak dira, eta azkenean bi proiektu aski berdintzuekin. Son relativement similar, Donc j'espère qu'effectivement, la mobilisation restera mais je crois qu'il a été très clair sur le fait qu'effectivement rien ne pourrait se faire sans l'Espagne. Uste dut François Fillon argi izan dela gai hortan Espainia gabe ezin dela deus entzinatu bake prozesuan partaide nagusia baita. Essentiel, majeur bien entendu du processus de paix. Je crois qu'il a dit également qu'il voulait effectivement que l'État français... Errandu ere Frantzia gehiago engaiatu behar zela negoziaketetan, espero dut Espainiarekin aintzinatzen lortuko dugula eskuz et j'espère qu'effectivement nous arriverons à avancer avec le gouvernement espagnol. Ici au Pays Basque en fait. Gero hauteskundeen aldetik errango nuke Fionek Euskal Herrian eta Frantzia mailan emaitza berdintsua lortu duela. Aldiz Alain Juppek bost gehiago lortu ditu Sarkozyren hautagaitzaren apaltzearen ondorioz. Qui ont quand même au-delà des 40%, donc euh, c'est un score équivalent à ce qu'il réalise au niveau national.